أصحابه ومن تبعهم الثاني إلى يوم الدين قال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت تؤدي سيئة حسنة تتبعها وخالق الناس بخلق حسن Ema da, mi ćemo noćas govoriti o čuvanju čednosti, kao što smo rekli u prošlom dersu. Ders se veže, znači, striktno za žene, ali mogu i muškarci da uzmu pouku i da znaju svoja prava i da znaju čuvati svoje porodice od kako Allah Đelešanu kaže, ja i tu sam nada, u elkusekom, nara, وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون O vjernici, čuvajte prvo sebe pa svoje porodice od vatre čiji će gorivo ljudi i kamenje biti, o kojoj će se vatri i džehennemu strogi meleki brinuti, koji se Allahu Đelešanu kaj pa nešto naredi neće odupirati, već to odmah da izvrši. Međutim, ovo predavanje u više tačaka. Postoji znači 9-10 tačaka koje govori o čuvanju četnosti žene ili čuvanju muškaraca, po strane muškaraca čuvajući, to jeste slablji ili ženski spol. Allah Đelešan nam govori znači o svoje pravnosti žene. Žena nije jednopravna s čovjekom. Žena je svoje pravna. Znači, <laughs> ona ne može biti jednopravna s zato što samo njegov fizički izgled i stvaranje nije kao kod čovjeka. Allah Želešanu nam govori u više ajeta da u nekim stvarima žena može da bude ravnopravna s čovjekom, ali to su stvari koje su stvari ibadeta. Znači stvari odnosa između Allaha Azza i njegovih robova, Allah Đelešanu nije nikome zulum učinio po pitanju ovoga, znači svako može da se trudi. Allah Đelešanu kaže وَأَنَّهُ خَلَقَ زَوْجَيْنِ Kaže, i Allah Đelešanu stvara, kaže, خَلَقَ زَوْجَيْنِ po paru وَذَكَرَ وَمُنْسَ znači muškog i ženskog. Allah Đelešanu stvara sve u paru muškome i ženskom. Ovdje Allah Đelešanu govori o ženskom spolu kao i o muškom. Allah Đelešanu kaže وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Govoreći za ljude i za žene, da su oni ins i da su na njiha pale naredbe Allaha Azza wa Jal obaveze, osim nekih obaveza koji su direktno upućene muškarcu, a neki koji su direktno upućeni od odnose samo na, na ženu. Stvorio i da obožavaju Allaha Đelešanu, znači onako kako je došlo od Allaha Azzaveđelu. Allah Đelešanu dalje kaže Ja ihem nasu ila halatnakum min zekeri, wa unfa wa ja'alnakum šu'ube wa qadaila li ta'arafu inna ekremekum inda Allahi etkakum inna Allahe alimun khabir. Kaže, o ljudi, mi vas od jednog čovjeka i od jedne žene stvaramo. Onda vas na rodove i plemena dijelimo da biste se vi lakše upoznali. Ali morate znati da je od vas najbolji kod Allaha Azzeveđel, znači bio žena i muškarac, oni koji se najviše boji Allaha Azzeveđel. Znači žena može biti bolja od muškarca i dobiti veću nagradu kod Allaha od muškarca i biti prizjatelja kod Allaha Azzeveđel od muškarca ako muškarac je manje se trudi u ibaretu i manje se boji Allaha azza Dalje Allah Đelešanu kaže, kaže, džebna lehum, sura Al-Imran feste džebna lehum, Allah Đelešanu im se odazao Kaže, njihov gospodar, kaže, inni u amelen, amilin minkum, kaže, nikom od vas neće vaš trud upropasti se, znači bilo muško, ili žensko. Min zeken on bio ženskog roda ili muškog roda, nikom se njegov trud neće umanjiti. Znači, kaže Allah Đelešanu, kum min ba'd. Vi ste jedni od drugih. Ovdje govori da smo mi jedni od drugih, to jeste sami početak stvaranja. Hava je stvorena od rebra, rebra Ademova. Pa kaže Allah Đelešanu, u drugom ajetu, men amile saliha min zekerin el unsa, ko bude radio dobro djelo, Bi on zeker el unsa, bio muškarac ili žena, wa huwa mu'minun, samo je bitno da je mu'min, da je vjernik, felenuhi jednom hajatan tajiba, mi ćemo mu dati da lijep život proživi, govori se o životu na Dunjaluku. Kaže, vole nesi jednom eđlehum bim bi ahtari ma kanu jamelu, a na ahiretu ćemo boljom nagradom nagraditi nego što su oni radili. Znači, tamo je apsolutna nagrada. Tamo će Allah Đelešanu samo nagrađiva, nema tam truda. Bolje će biti nagrađeni nego što su radili na ovome svijetu, ali da budu mu'min. Da budu mu'mini, jer djela im neće primna biti ako nisu, ako nisu mu'mini. Kaže Allah Đelešanu, وَمَنْ يَعْمَلْ min salihati min zekrin ausa, ako uradi dobro djelo, a bi on žena od žene ili od muškarca, nema veze koje vrste, kada opet ave huve mu'min, a on je opet vjerni, fe ulajke jedhuluna džennete, vela juzlemune nakira. Allah Želešanu će ih uvesti u džennet i neće im se ni trun jedan nepravde učiniti. Međutim, ovo je u ibadetu, Allah Đelešanu. Moramo se vratiti na položaj žene prije Islama. Vi znate da su hindusi, kada umre čovjek, ubijali ženu. Na zapadu su ženu nisu smatrali uopće da je to ljudski rod, šetanski da je rod. Arapi su i neke druge civilizacije naslađivale ženu kao svoje neke predmete, kao svoju ličnu imovinu. Pa kažu Arapa je bilo ko prije baci od, od nastavnika kaput na ženu očavu, a on preselio brata u ona je njegova. Međutim, još gore je prije Islama bilo u džahilijetu da, je da su se ženska djeca ubijala. Pa je šarijat to dokinuo. Šarijat je dao tolika prava ženi. Kada je zapad u srednjem vijeku se tuši od kufra, širka, grijeha, o zlostavljanja žene. Allah Đelešanuhu je prije 1650 godina prvo ženu, znači po prvi put u historiji ljudi koji nisu bili poslanici i nisu bili vjernici, Allah Đelešanuhu je uzdigo ženu, znači, i stavio je na položaj ravnoju i ibadetu sa muškarcem. Pa zato se Arapi, mušici ismijavali ashabima, sjećate se Džafer kada je bio u Sini pa onaj neđaši i kaže, a znaš li ti da oni, da oni ženu onaj stavljaju nasljedstvo sa muškarca, znači žena nije mogla nasluđivati. Žena jednostavno nije imala svoj, svoju sostvenu slobodu. Ona je bila kao predmet u tuđim rukama i igrali se sa njim. Međutim, hoću da se vratim ovdje, Islam je dao Znači, toliko važno želi da je sure na djevu Allah Đelešanu njihovim imenama. Sura Merijem, sura El-Nisa. Allah Đelešanu u Kuran spominje žene koje su daradle žene, jel tako? Gdje kaže Allah Đelešanu u suri Tahrim, Metal latina amenu imretem nuhi. Primjer vjernice kao nuhove žene, koja je reka, rekla Rab Dibnu ili da ke bejta fil dženne, gospoda, a? Firaune zapravo, halalte, kada je gospodar moj, ti mi sagradi kuću ko sebe u džennetu. Pa je Allah Đelešanu sagradio dvorac u džennetu. Isto Allah Đelešanu ispod ove odmah, odmah ovog ajeta kaže za Marijemen, čerku Imranovu, da je ona dostigla taj stepen u džennetu, zato što je bila čedna i čuvala svoje stigno mjesto. Sura Merijem govori o Merijemi, a o ženi, i Isavoj majići, radijallahu anhu. Sura Al-Imran, većina sure govori o Merijemi i o porodu Ise i salama. Baš zato što su kršćani iz Neždana došli poslaniku sallallahu alaihi sallame i htjeli sa njim da raspravljaju o vjeri, pa je Allah zalešanu tu razotkrio sva njihova nakaradna ubjeđenja o, o, njihovoj vjeri i oni su prihvatili islam. Kažu da je to bila delegacija od više od sto ljudi. Al, Allahov poslanik je nastanio u jednom dijelu Bešida i tu su bili dok nije čitala skoro sura ali Imran objavljena. I Allah Želešanu im odgovarao na njihova pitanja, dolazila ove odgovarao na njihova pitanja. Međutim, pored svega toga čovjek se razlikuje o ženi kada se dotiče znači, prirodnog stvaranja, slabosti žene i odlikovanja muškarca na ženu. To može biti u nekim ibadetima, dok u drugim ibadetima žena dobiva veću nagradu. Ima nagradu. To može biti u, u, amelatima, znači u trgovini ili naslednom pravu. Ili može to biti u sustvu, mu može biti znači u gazvatu, u pohodima ili slično, ali uglavnom, znači, žena ima ulogu, kao što ćemo vidjeti, veliku ulogu u islamskom društvu. Pa Allah Đelešanu kaže, Erređalu halamune ale nisa, halama, briga. Znači, kaže, ljudi vode brigu o ženama. Zašto ljudi vode brigu o ženama? Zato što je Allah Đelešanu po stvaranju, biološkom stvaranju čovjeka stvorio skladniji u nekim stvarima od žene. Čovjek je sposobniji u nekim stvarima od žene. Pa oni koji danas na zapadu hoće da kažu da je žena radnopravna sa muškarcem, sami sebe ugone ulažu. Prvo muškarac ne može roditi. Žena može roditi. Muškarac ne može saburati u ulozi majke, Allah je to dao ženi. To žena može. Ali zato žena ne može izdržati kao muškarac u džihadu, u teškim poslovima, u izuzetnim situacijama, ali čovjek ne može izdržati sabor sa djecom i čišćenje u kući i sa porodom, kao što to izdrži žena. Allah Đelešanu je dao da žena bude svoje pravna, a ova kalama je, kako Allah Đelešanu kaže, ima fatal Allahu baduhum, Allah Đelešanu je jedne na drugi. Zašto? bima enfeku min amvali. Zato što oni dijeli, oni troše svoj metak na njih. Čovjek, znači, Allah je dao čovjeku ulogu da on zarađuje i metak. I druge stvari koje donosi sabira u kuću, a žena ima ulogu u kući domaćice. Kako kaže u hadisu od Ablaha ibn Nomara u sahihima Buhari muslimu, kaže kulukum raju ve kulukum mesulin an rajeti. Kaže, svi ste vi pastiri i svi ćete vi biti odgovorni za svoje stado. Kaže, el imamu raju mesulam rajeti. Imam je daja ili halifa ili imam u selu je pastiri svoga stada i bit će odgovoran za svoje stado. Znaju ulogu danas imam ovu. Da stvarno znaju težinu Šta to znači da imam pastir? On mora voditi brigu o vjeri svojih podanika, odnosno svojih džematlija. Treba da brigu vodi koliki su oni vjernici, koliko oni dolaze u mešinu. Kako je njihovo stanje, pa čak ako je imućan i materijalno stanje, kako je njihovo. Znači imam bi po pravilu da se o svakom čovjeku zanima, kako kaže Omeru, ona Havla, ili to Saleve, kada je subhanallah, ja sam mislila halifa da mora dati svako stanje su svakog čovjeka stanje u svom hilafetu. Pa se, pa kaže Umer, omere, je izgubila te majka i ova žena je pametna od Pa kaže, piši. Kaže Alija Omer Umer, istrnu salača zaka, šta ću, kaže, Edir Umeni pisa. Kaže, piši. Ženo, koliko je zulum koji sam ti učinio? Kaže, nemoj se izigrava samo. Ženo, pitam te koliki je zulum. Ne poznaje ona njega. Koliki je zulum koji sam činio? Kaže, 20 dirhema. Kaže, piši toga i toga dana. Omer, halifa se iskupio, tek žena saznala je halifa, iskupio se od te te žene što je zulum učinio, nije znao da je u teškom stanju, za 20 dirhema. Kaže, Alija, kad ja preselim, sad dan to ovo 20 dirhema iz mala, ali kad ja preselim, Kaže, ovu zakrpu stavite sa mnom u meza da duže pred Allaha da sam se skupio od ove žene. Kaže, kada bi koza u Iraku, na sjeveru Iraka, slomila nogu, ja bi se bojio da ja neću biti pita nisam put napravio. To su imami koji idu u vizitu i brinu, to o tom možemo puno govoriti, koji idu u vizitu i brinu se o svojim podanicima i brinu se o svojim džematima. Pa kaže, kaže, Ređulu raji fi, kaže ehlihi, reti, kaže čovjek je pastir u svojoj kući. Ovdje govori da je čovjek še u kući. I nek žena džaba ne otima mu Iako pokušaje uvijek. Ali Allah mu dao preko šerijata da je on glavni u kući, a ne žena. Kaže čovjek je glavni pastir u kući. Svoga u kućama I bit će pitan on za njega. Ovo je opasan dio hadisa. Znači, ako ti žena nije pokrivena, bit ćeš ti pitan za nju, Ako ti žena šara sa namazom ili djeca, nisu pokrivena šara, bit ćeš pitan za to. Ali isto ako budu, kada dođe na sudnji dan prijesednici jedne, jedne države ili muslimana, bit će za onu omladinu koja hoda ulicama razgolićena, čini zinalu po kafićima, po ulicama i po parkovima i po klupama po hotelima i po javnim kućama i po ostalim ustanama. Biće pitani za to. Jer kaže, kao što ćemo najući u ovom predavanju, kaj Kajmel Džerzi, vladar je dužan da uhapsi žene koje se razgoličavaju i da ih prisili na pokrivanje da ih kažnjava. Dužan. Paste. A poslanik je to rekao Adisu, koja žena izađe na mirsana, van kuće i na kako treba restaju da je blu, pludica, pa Ebu Hurere vratio jednu ženu i rekao, subhanat, ovo je poslanik, rekao, i ti treba hadis, ili vrati oku pa će kao džunupluka i onda izađu u mešu. Ona krenula u mešu. Međutim, Allah Đelešanu kaže u ovom ajtu da je čovjekova prednost na ženom i on, je, on treba da komandije u kući, zato što on troši svoje mjetke na nju. Čovjek je dužan da ženu i djecu uzdržava. Kaže, da li Allah Đelešanu da u nekim stvarima nisu muškarci žene iste, govori o Merjemi kad je rađa, on, ona, odnosno kad je Merjemina majka rađala Merjemi. U sura Limra kaže Allah Đelešanu فَلَمَّا وَدَعْتَا فَحَالَ Kaže i kad je ona rodila, kaže Rabi ini vedatu, vedatu a unsa, kaže gospodar ja sam rodila žensko. Kaže Wallahu a'lam bima vedat. Allah najbolje zna šta je ona rodila. Ali ona govori Allahu Đelešanu da je rodila žensko. Kaže, olejše zekeru ker musa, Ova žena, vjernica, kaže, ali žensko nije kao muško. Kažu mu ta zašto ona ovdje rekla da žensko nije kao muško? U tom i je spojen da ovoga prvog dijela predavanja. Kažu mu Fesiri, Allah nikad nije slao ženu kao poslanika. Nikad nije slao beduina kao poslanika. Nikada ne slao džina kao poslanika i nikada ne slao meleka kao poslanika. Znači, treba da čovjek znači, bude od, znači, odgovornost, da bude čovjek odgojen i da bude spreman nositi tu, tu funkciju. funkciju. Kaže Allah Đelešanu dalje u ovoj suri Tahrim, da rebela u mesel ladina keferu imreten nuhinu a lu. Kaže, Allah vam namrli primjer dviju žena koje su bila nevinice to jeste žena Nuha i žena Luta. I ova riječ, kjane tahte abdejni. One su bile pod komandom tahte abdejni, naša dva roba. Ova riječ tahte je jako bitna, kako po narodski. Znači one su bile, trebala da budu, znači, pod vlasti ova, ove dvojice Allahu i robova, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kaže, abdejni min ibad, Bade Tejni kaže, ova dva roba koja su činila i bade Salihejni, dva ova dobra roba koja su činila i bade Allahu Azzaveđelu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u je bilježi imam Ahmed Atik Tabarani, kaže, nemo oči, onda kaže za ovaj, ove ajete da žene i ljudi ne trebaju žuti za, za nekom blagodati koju Allah zvršanom dao. Znači žena u ovdje ovom slučaju ne treba žuti za vlašću. To je Allah odlikao čovjek. Ako mu uzme to pravo, šta je radu? Činila je grije, šta je poslanik rekao? Koja žena bude vodila državu, propaće ta država. Znači, žena ne treba da uzima vlast od čovjeka. Ne treba da bude zavi na čovjeku. Već treba da izvrši ulogu koju je Allah Đelešanu dao i tu je blagodat da Laha njoj. Da njezin muž bude njezin dženet u dženetem. Kako smo rekli u Adisu, da je poslanik rekao ženi kakva su čovjeka, ona kaže ne odvaja se od njega da ga ne zavoli, zadovoljni, kaže on je tvoj, pa dobro će kod njega, on je tvoj dženet ili A ono drugo Adisu kaže koja žena bude između ostalo bijednica, vjerova Allah, klanjala namaz, postila, bude čuva, stina mjesta svoja, pokrivala se i bude pokorna mužu, jedan od petog šata, pet šat, pet šat, pokorna mužu, ne može drugačiji. Ući u džene, kada reče sučna koja je uvijek Kaže u trećima niči jako opasno. Kaže, trojici se ne drže namaz iznad glavi. Jedan od njih jeste žena na koju je muž trdi sve dok se ne odluti. Pazite, pazite, ovo su hadisi prijetnije koji upućuju i daju važnost čovjeku nad ženom. Pa kaže, poslanstvo, nemojte jedni drugima zameriti na blagodatima koje Allah Đelešanu dao im. Znači žena ne treba da da žudi zatim dalje. Pita Lajša, poznat hadicu dajši radi Allah, za džihad. Poslanik sam, kaže vam Allah Đelešanu propisu džihad. Pa kaže imate i svoj džihad. Vidite kako šarijat je što lakše ovdje Žena treba da zavale Allah i olakšu. Imate i svoj džihad. Šta je naš džihad? Kaže, hađ memru, To je vaš džihad. U drugoj predaj kaže, žena koja bude poštovala svog muža i odgajala svoju djecu, to joj se broji svaki dan kao da je uči u džihadu. Jer je učinio zulum Allah Azza Hoćeš džemen, hoćeš džihad. Ali problem je što žene odbijaju ovaj džihad da odgajaju djecu, a hoće ići u džihad da ginu. Pazite, traže džihad da ginu, to je dokaz da ne bi ga doslovno, izvršila ako nisu ovaj džihad izvršili. Danas su mnogo, mnogi braći, nažalost, djeca odgojena, Mnogi ljudi nisu zadovoljni sa svojim ženama, pa žena je, kaže, u lema najveći krivac što čovjek traži drugu ženu i preželjkuje drugu ženu. Zato što ona, ako je pogotovo žena, znači, egoista koja gleda sam svoje, svoje interese, znači koja se okrene u krevetu, čovjek zanoći strdi na nju melec je Žena koja ne ispunjava prava muža, Allah neće sa njom biti Allah je ljudi. Znači, žene ne ispunjavaju džihad kod svoje djece i kod svojih muževa, a traže da idu u džihad hadis da nisu čovjek i žena isti šerijat govori, poslanik sa sam kaže u hadisu koji je sahim kaže nisam vidio manje pameti, a krljavlje vjere, a da može veći učenjaka zavest od žene. Pa su žena upitala šta je to kratka pamet, krnjava vjera. Kaže, a zar vi a prije toga kaže da čini kufr. Svojim muževima su ne, nezahvalne, to je kufr dune kufr. Kaže, a šta je to kratka vjera krnja, odnosno, jel, kratka vjera krnja pamet? Kaže, jel vi kad ste u hajđu i nifasu ne smijete klanjati? To je manjkavo s A jel kad vi svjedočite dvije žene svjedoče jedan muškarac, kaže, jes, to je krnjavo s pamet. Znači ovdje šerijat nije izravno Zbog čega žene i muškarca? Zbog njihove inteligencije i prirodnih slabosti. Žena bude u hajzu nefasa, muškarac to nije. Zbog toga kaže Lema, navodi jedan razlog, veliki razlog da čovjek treba ima više žena, zbog čega je došlo više ženstvo, zato što žena je u hajzu i čovjek je u hajzu. Žena je u nifasu i čovjek je u nifasu. Postoji mogućnost da čovjek prebjegne bluzu radi toga što mora ženu čekati da tako posle porođaja 40 dana ili žena najduže kakav imam šafija, ima da buhanita može biti 16 ili 15 dana u hajzu. Dalje Allah Đelešanu kaže, kaže, Vola تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Vidite, Allah Đelešanu kaže u suri, u suri Nisa, 32 majtu, kaže, ne, uh, ne preželjkujte, Jel tako? Ne priželjkujte da ona je, ma fadallahu babikum blagodat koju je, su, koju je Allah dao jednim od vas na drugima. Znači, možete željkivati blagodat koju je Allah dao nekom, to je njegov hak, njegova blagodat. Ne, ovdje se radi samo o ženama i njihovom borbi da postanu glavne u kući, već radi se o svakome kome Allah Đelešanu dao metak, koja je odlikovo sa znanjem, sa ibadatom, nešto čemu bilo čine, Znači, nemojte priželjkivati, znači, onaj, da, osim u ibadetu, kako smo rekli, nije hased do, dozvojen, osim u dva slučaja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala isto u ajetu, kaže, وَلَهُنَ مِثُلُ لَذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ Kaže, one žene imaju prava toliko koliko imaju obaveza. Znači, vidite, Allah žao daje žena pravo. Ona imaju prava koliko imaju i obaveza. ali ređali ne darađe. Wallahu azizun hakim. Kaže, ali ljudi su jedan stepen na ženama. Ljudi su jedan stepen na ženama. Pa kaže, jedan je Alim došao na jedan koncil sa nekim kršćanima i ovi su zagovarali jednopravnost spolova. Kaže Alim, kad je iznio šarijatske dokaze, kaže, dobro, kad vi tvrdite da je muškarac i žena da su isti, hajde da se skinu, pa vi vidite da su isti. Ako je Allah Đelešanu stvorio isti, iste građe tijela, onda su isti. Ali muškarac i žena nije Allah Đelešanu uopće stvorio da budu isti. To smo već govorili na početku. Međutim, drugi šart, drugi šart čuvanja časti jeste sestre i braćo hijab. Žena preko hijaba čuva svoj čas. I vallahi, ni jedna žena neće nositi hijab osim licemjerno, osim ako ne razumjela da je hijab za nju blagodat od Allaha azza večel i da je to samo uzdiže i čuvanje čas. Neće ustajati u to. Dok toga imamo danas veliki broj sestara koji skidaju mahram i skidaju nikavu. Zato što nisu razumjeli ove ajete. Allah Đelešanu kaže, kulil mu'minati, kaže, jak dudne, min absari inne, u suri 31. maja. Kaže Allah Đelešanu, reci vijelicama, neka obore poglede svoje, preventiva za zinjalu i za fesad. Znači, spriječi bolje nego liječi. Allah Đelešanu počne s time. Isto je rekao kul mu'minina, kaže kul mu'minat, u pre 30. maja. Reče vjernicima, ovdje odmah kaže, reče vjernicama, neka obore poglede svoje. Znači, ne samo muškarci da obaraju poglede. Danas sestre stavije nikao bi gledaju normalno. A kroz nikao se vide i oči, ona vidi drugi. Pa je ušla <clears throat> Hafsa i Umu Seleme, ušla su kod poslanika, bio je tu slijepac, u Maktumu, tako? Pa kaže, gledale su njega, pa je poslanik sa osnovom, obudite pogled, kada je Boži posla su ne slijepo, ne pa niste vi slijepe. Nama je naređeno da oborite pogled, niste vi slijepe. Pa kaže, reci vjericama, neka obore poglede svoje. Vojah pezne, poruđe hunne, vola jubdine zinete hune ilama zahramina. I kaže, neka čuvaju svoja stidna mjesta, baranje pogleda čuva stidno mjesto. Kaže, i neka se ništa od ukrasa njihovi ne vidi, ilama zaharamina. Znači ono što su ukrašla, neko želje ne smije se vidi. Ulamen zaharamina. Osim što je onako spoljašnji, Dosta u Leme kaže da je spoljašnje samo izgledan žena mršava i da visoka, da bela Tu žena ne može lako stati. I to je lajike lefulanes. Ne može to da sačuva ako se Kaže Allah Đelešanu dalje, kaže وَلَا يَدْرِبْنَ أُمُرُهِنَّ alama مَا جُيُوبِهِنَّ Vela ljudine zinete hune illa i bolute li hine, hine. Kaže i neka ne udaraju nogama svojim halhala, one nosile su žene Arapkinje, to je bio kod nja običaj koji nije islam dokačio. Nosile su te halhala nogama, neka ne udaraju nogama da na sebe pažnju o, ne, o, onaj, ne navraćaju. I neka kaže, vala yubdine zinete hune i neka svoje ukrasa nikom ne pokazuju poslije svojim bližima i onda nabraja očeve prve i tako, to je dugo ajet koji treba svako da pročita iz Kur'ana. Ovdje je bitno znači da žena zinete hunne je ukrasi, većina u vreme kaže i da spusti svoje haljne niza se jeste šta? Nikad. Većina u vreme kaže da je to nikad. Dalje Allah Đelešanu kaže u suri Ahzab, ovo je sura Nur Ahzab, ja ne hen u kuli ezvađike o benatike o nisad o vjerovjesniče, reci ženama svojim i čelima svojim i ženama vjernika. Kaže, ljub ale alejhina mil džilbabi hinne. Kaže, neka džilbabe svoje spuste nizase. se. Kažu da je ovo ajet hijjaba. Ajet hijjab je došlo, nikab je došlo kao vađib u kada u peti godine pojiče. Da se žene s ovim ajetom je bila naredba da žene se pokriju, kao što ćemo čuti komentar, na ovu. Kaže, zalike jedna e jorafne, vola zejne, kaže, i tako će, kaže, najslakše prepoznati i neće napast ova biti. Vjerite će se preko hijjaba, najlakše poznati ko su da nisu razvrstice. I neće napastovane biti, neće otkrivat svoja stigna mjesta pa da i napastuju, kao što danas kažu, djevojka, izašla s momkom, i vozila se sa njim u autu, pa svuno oči ujutru kaj silovo tebe ti si sama tražila da te siluje neko. Međutim, da bi se oprala kaj silovo momak, a ona izašla i iznijela ono što je Allah Želešanu dao od zineta, od ukrasa, da drugi vidi i da se rasklađuju na to, zbog toga je iđala. Znači, pregrada, da drugi ne čine isto gre, gledat ću a isto da se ona sačuva. Pa tako su tako je zapad odgojio musliman, muslimansku omladinu i žene, pogotovo preko žene, najviše čini zla na zemlji. Jer to će poslije ćemo doći, kako je poslanik rekao za Međutim, braćo, znači, zapadnaci koji danas kažu za emancipaciju žene, sloboda ispovjedanja, ravnopravnost, to je samo fraza s kojom zavode umet i ljude. Međutim, zapadnjaci nik, nimalo nisu izmijenili te da je žena samo njihovo roblje u njihovim rukama kao predmet. Na kojim se naslađuju, znači, i sa kojima uživaju. Samo na jedan prefinjeniji način, razumijete, naziv, zapadnjaci izrabljivaju ženu, iskoristavaju ženu. A vidjeli ste, ni gumu ne mogu da reklamiraju, a da na nju, da bi obravacila se pozornost, stave džambu plakatu kola žena. Na televiziji ste vidjeli na mas medijima, printanim medijima, znači i elektronski medija, vidjeli ste malo, malo pa insert i žena. Vidjeli ste na internetu. Kucaš, kucaš, što ti nam put izletite žena. Ne znaš ni utkani, Ali tu naštimaro da ljudski razum, znači ono što je najteže za čovjeka, zove ono da se za ono što duša teži kad to mi uljepšava, šetan to jeste ženu. Zato kaže, kada žena izađe i van kuće, odmah sa njom izađe šeta. U drugom hadisu kaže, jedan je stane, sjedne na grudi, drugi na zadnicu i viću ljudima, obraćaju grešnicima, povije, gledaj. Pogledajš ti? Da, ovo je istina. Prvo što gledaju lice, grudi, sedi i halfije. Jeste, večera, sedi i halfije. Tako, tako. Znači, to prvo gledaju. Poslanik rekao isto prije 450 godina. A to šeitan zna i kafir zna Pa zato i radi najviše na emancipaciji žene. Vakjan Allahu gafur ima. Kaže ono što je diva Allah Đelešanu je, kaže gafura rahima, onaj koji prašta i onaj koji je milostiv. Dalje isto ajet o hijabu, koji direktno govori o hijabu, jeste isto u suri Azab, wa iza selte hunne, meta'an hunna mi varaj a kada, kada od njiha nešto tražite u žena, tražite to iza zaspara. Iđaba, iđab ovdje kaže, iza zaspora. Znači da bude žena od čovjeka, znači odvojena. Kao figura, pazi. Dalje Allah Đelešanu kaže, karne fi bujuti kune, volate barrežne te darruđa Kaže, u svojim kućama borate I ljepotu kao pagansko dobane pokazuje. Kada je prvi hijab i najbolji hijab za njih jeste njezna kuća. Da ženi zna kuća. I zato žene koje često izlaze iz kuće, kažu učenjaci ima pravo kadija, ako sazna zato da i kaže. Ako žena bez razloga često izlazi i ljepša su više iz kuće da i kad je vallahi, naše žene sve bilo pozaotvoreno. Braće žene, a da ne govorimo o drugi. Još ovo ukrašavaju se. Pazi, ide žena, dođeš u kuću žena, haljina joj blatna, prije možda obukla, nosa je deset dana po kući. spadaju, navuku se doma Okrenula se peta gore. Ako frizura je ješ friz, majica kens je nikakva, ali kad izlazi napolje, samo gledajte u džahila žene. Ili halal tako, ko nije žena pokrivena, ja moram vratiti, da ste znanje, halalte, braće, moramo od žene odgoji da se pokriju. Jer to je musibet, mora biti ljubovnik prema svojim ženama. I to je čuvanje čednosti. Na to ćemo raditi u desu, u desovima. Pazite, o, našminka se, kad ogledamo žena najviše koji kada Našminka se izađe, da se neka sebe našminka, ne traže nikad drugu ženu. Vidjet ću na primjeru Omara, doba Omara ono. Hoće se neka žena rastaviti sa čovjeka. Je digla palicu Halifi. Kaže Halifa, dovete mi tog čovjeka kako vas uče rastaviti. Kad dovedoše čovjek je zapušćen. Neće što, ne šiša, plata. Kaže, ti se hoćeš stvarno od njega rastaviti? Kaže, hoću. To Kaže, vodite ovoga, ošišajte, počešajte ga, okupajte ga, pustajte. Kaže, kad se ošli to obuku, to je čovjek I izvede ga, kada izlazi ti. Kaže, bil se ti udala zavo? ne bi. A ovo je tvoj čovjek. <laughs> Tako isto, vjerujte, mi smo a žene su žene. Ali vjerujte, braće, žene kako se čovjek čovjek po kuku ukući, A kako kad izlaze vani, da se tako namirišu i srede, kada hoće negdje ići u naše žene, pod hijabima, da se meni tako onaj, da miriše, sredi, pa šta ću ja više tražiti, to je karica, jel tako? To je problem. Znači, i tako treba žena da čuva čast, da uljepšava svom mužu, a ne da se uljepšava čaši i drugim ljudima, da odrači viš kako šetan, i skinula se, još odvraća, našminkala se, namirisla se da su više ljubav. I ako za njim razviće neodgojena omladina koja radi stvari koje ne normalno ni sam, onda njoj drago. Djevojkama našim, nažalost, u Bosni i Hercegovini i svugdje, drago kad momci nabacuju kontaju da je lijepa, da je hoće, a ne znaju da momci više samo na jednu noć, na jednu turneju i ništa više. Da tu izgubi čast o, o kojoj mi sada govorimo. Zato Allah Želšanu kaže prvenstveno žena u svojoj kući. Kaže Taber, imam i kaže u tefsir, imam kaže, kaže, ako ova ova, ovaj ajet, una, hijab, znači, tražite da hijaba, kaže, da je to kada da bude pregrada između žene i čovjeka. Znači, ako dođeš nekoj ženi koja je stranka, mora biti hijab, ili mora biti neka pregrada kao a ne da ti ideš po čarši i salamaš se sa ženama. Javljaj ti u kaču. Dođe negdje u, u, u općinu ili negdje i salama se za pravim ženom. Jer tako, sami slikani i salama sa pravim ženom. Tako to je rukom. Međutim, braća, puca, jedne sam prilike bio kad jedan naš brat, Ebu Hamza, Allah ga slobodio zatvora, u općini tu hoće jedna da sa njim sekretarica salami i on pruži mu ruku, kaže on, i u svoju ruku. radijallahu anhu da je prvi ajet koji je objavljen u hijabu reci ženama svojim, da je bio u vezi koji se poklopio sa mišljenjem Omara radijallahu kad je on tražio od poslanika sallallahu alejhi ve selleme kaže Boži poslaniče. Te dolazi stakati i pokvare i pošten i licemjer i kafir pa de ona je mole Allah obavezno reći i Eh, isto i nama ljudima dolaze ahbabi radi žene. Dolazi ti brat ili neki čovjek iz komšiluka. Dolazi ti ti jedan kad prihvatiš islam. Kaj pa ne, mi više htjela, ne više haram je. Ne može više sjedi muškarci i žene. Eh, nismo više ja. Jesi ti moje žene radi mene? Koliko jarana, jarani se radi žena. Danas čak imamo udruženja u Sarajevu, udruženje menjane žena. Krupnim seks. Udruženje mijenjanja žena. I to je legalno, legalizovalo se. Znači ljudi ti dolaze samo radi žene. Ni zbog čeg drugog. Molim Allaha Đelšanu da nas saža. Ili radi čirke. I jaranje što toga ima. Još se smije iza leđa. Jaranje, čim to prestane ti se ozbiljiš, on prestaje tebi jarati. To je znači da jaranstvo nije, nije znači na Allaha Đelešanu, niti do znači dobri, dobri znači namjera ili što. Buhari je muslim, odnosno Ahmed i Buhara je bilježi ovaj hadis. Kaže da je ajet spuštan, ovaj ajet o ženama je tada spuštan da žene pokriju svoja, svoja lica. Kaže šeho Islam imi Tejmije u fetvama 15. tom 227. stanca, kaže žena da razlog od muškarca je dužna da se pokrije i čuva od stranih pogleda. Žena se znači pokrivač čuva od stranih pogleda. I odlikovana je hijabom. Kaže, i, da sakriva svoje ukrase. Odlikovana sa hijabom i da sakriva svoje ukrase. Pa je onda Allah Žešanu rekao za hurije šta? Da su kao biseri u školkaze. Pa kaže ja učenja, ja vama navodim primjer žene koja je otkrivena i koja nije otkrivena. Dakle, primjer isto zlata koji se tam čuva u staklu i oni i džisi, a mi kako se kaže s prstama, će pet mala, ti imati. Kaže, ono mora svak probati. I ženu koja nije tvoja žena koja je ono, svak gleda i možda svaki proba. Kaže, ono zlata tam, e, ono tam puška će se čekati. <laughs> E, kaže, jedan, jedan alem, postavim pitanje, kaže jedan, ne znam za čovjek, kršćan čovjek, kaže, kako kaže ona, vi tako, kaže, ne date i da svako vidi i da svugdje hoda i tako, a viš kako mi, kaže, žena svak vića, zato krovo nije ljepši, kaj slušaj. A žena tu, na ulici je tu, kaže, slušaj, to ti isto auto. Sad ja te postavim da bilo li ti novo auto iz kuće, i da ti samo vozaš, ti ga prvi vozaš ili da uzmiješ auto koje je polovno pa ga svak vozi. Kaže, normalno onda govori da ja, ja samo vozam to da sam ja prvi E tak ti isto vaša žena. Svak voza. Kaže, žena se okreni putom svom čovjeku šama, zaplaka i onda uzi. Znači, pazi, priroda čovjeka voli, voli principita šarijeta. I, a ova je handlana na lijep Kaže, imam su ljuti. Kaže pa u ajetu o, se o vjerovišću reče ženama ili žena da, da se onaj, da džilbaba svoje spuste, kaže, je dokaz da je za žene obaveza da pokriju lice i da spuste džilbabe skruz, skruz znači i nas. Kaže Aburahman e, u Musenefu, odnosno Abdurrezak bilježe od Musenefu, od Umu Seleme radijallahu Kaže, ovaj ajet, kada je objavljen ovaj ajet o hijabu, vidite šta, šta su bijene, kada je objavljen ovaj ajet o hijabu, nisu žene razmatrale šta je. Ko što ona žene pa čovjek što iz se pokri, pa nemoj na ovom, pokriću se ja, nema nam, o, ne možemo odmah ja se pokri. Polako, pa onda ako se rastane, kaže, on je mene gonio, da se gleda, to nisam mogla odmah shvatiti, to je teško, i okruženje, žene će evo vi gledat će me ružno, smijat će se, kaže da su ensarike, Allah im se smilovo, odmah podarale svoje ogrtače i oborile, znači, spuštale svoje glave. Kao ni kao. Kaže, umu seleme, kad je obrali ovaj ajet hijjaba, hijabu, ovaj ajet hijjaba. Kaže, ajšta radi Allahu anha, Allah se smilovo ženama ensarikama. Nisam igla kaže, ni jedne žene kao su žene ensarije. Kada je Allah Đelešanu objavio ajet o hijabu, one su podarale svoje ogrtače koje su viška imale i pokrile svoje glave. A u drugoj predaji kaže ovaj Merdavi, bilježi hadis, a to je Buhare, bilježi hadis, Allah se smilo u muhađinkama. Kada, kada je Allah Đelešanu objavio ovaj ajet, pokrile se, kaže, svojim ogrtačima, tako kada hodala bi, sve su bile mrke, crne, kaže. Kaže, a toliko su kada bila mine kao brane, Kaže, izgledaš tak kao da su im vrana na glavu, od, od crnine. U Muati je prenosio, a hadis bilježi Buhara je muslim, kada je poslanik naredio da se izađe na mustavu na Bajram, kaže, i naredio da izađu žene, pa su neke žene i u hajđini fasu. Zato stala, to nije u džami, to je van džami, zato je ovo dokaz da nije žene dozvoljeno u hajđini fasu dolazi tu, u džamiju. Pa kaže, rekli smo Božim poslaniće, nema i od njih neke žene od njih da buku džilbabe, kaže neka pozajme, nije to puštila izađe u krivene, neka pozajme od svojih sestara druge džilbabe, drugih džilbabe i neka izađu na musalu da čuju, da čuju govor. <clears throat> Dalje, jedan od, od ajeta koji direktno upućuje da žene trebaju da se pokriju jeste, gdje Allah kaže كالواعد من la التي la يرجون يرجون يرجون نكاحا kaže a ženama koje nisu više potrebne za udaju Olejsa alejhine dunahun. kaže koje ne treba više se udava znači prošle su znači godine njihova lepota je prošla i potreba za muškarcem ni kaže lejsa alejhine dunahun. en jedane sjabehunne nije im grije da odlože svoju odjeću. E ovdje neki koriste, neki koji bude <clears throat> za strastima i da gledaju stigma mjesta koji ukrase, kažu pa vidiš pa kad postane stara. Ne citirajući i razumijući drugi dio ajeta, Đala kaže kajre mu teber e, džati izine ine. Osim onih dijelova gdje ukrasa. Šta ovo znači? Ovo kaže ulema znači da nikad skine i da ostane u Da nikad skine i da ostane u mahramu. Ali opet na kraju ajta kaže, šta kaže? A bolje im je da ostanu kreposte. Pa jedna Hafsa, tabenika koja bila ale, učila, učila muhadis bila. Od nje su tabeini prenosili muhadis i hadise prenosili. Kad će rekli, ti si majko stara, možeš skinuti sa Pa i mora citira ovaj ajet a da nije bolje da ostanemo precijenost. Da ostane, znači, nikad i dalje, i dalje Kaže Ajša radijallahu u hadisu koji bilježi ima Ebu Dawud i Demaže na hađu, pa ste braći, na hađu kaže neka u da je haram muslim. Međutim, neka je dozvolila u zadnji neka vidi kakav je svaka da dolazi na hađu kao što je šef sedmi. <clears throat> kaže tu dolazi ljudi koji uče, ne znaju šta je vjera. Ljudi koji su onaj, neodgojeni. A pa kaže Ajša na njom njihovo doba. Kada mi na, na hadu, one su skinule kao, ali su imali one, one ogrtače. A pa kada, kada bi naišli stranci, mi bi se zagrne. Kada je prošlo stranci, mi bi se odgrne. <laughs> odgrnule. jer sklonile bi, uklonile bi taj ida. Znači, dakle, tako bi žene, ne samo one, tako bi sve žene radile. I ovo Ulema navodi kao dokaz da je, znači, da je nikab ova spona. Imam Muhammed El-Aminu Šakiti, shakiti u svom Edbao Bejan, šesta navodi 594, 595 strana, kaže, ovo je, kaže, od Ajše dokaz da je ženama, vjernicama važi da pokriju svoje lice, da čuvaju černo svoje, da pokriju svoje lice. U isto on nastavlja u svom ovom pa kaže, žena kaže, da je pokrivanje lica vađe, je kaže onaj dokaz šarijata iz Kur'ana i sunata. Kada to se donosi iz Kur'ana i sunata. Buhara je muslim bilježi hadis od Ajše onda je rekla. kad je ona ostala u bitki džemelu, na, te, na pleve bedi muškala, kad je izgula Rogović pa ostala spavala ići, pa kad je Safan pa je a ona je bila Spavao je odvrnulo se lice, pa me, ka, on je mene, pa ova više jako bitno, a znao me je prije propisa hijaba, pa me je poznuo, pa sam se kada ja zagrnula kad me probudio. Pazi, jako bitno, znao me je prije propisa hijaba, pa me je kada je poznuo, pa sam kad sam se probudila, ja sam se zagrnula hijabom. si to tako najše radi Allahu anhu, da je došao Amidža po mlijeku, Efla, onaj, brat Ebu Kajsa i ona mu, kaže, a bio je propis iđaba, znači je bilo propisan iđaba. Nije mu dala da uđe u kuću. Pa je poslanik sa a nije znala pravila dojina. Pa je poslanik sa tu zato rekao, što nisi ga pustila, on je tvoj amiža po mlijeku. Buhara je muslim i ovo je jedan od dokaza, kaže Ibn Hadžan ovo je jedan od dokaza da žene ne smiju se pokazivati pred prstašva. Ibn Hađar kaže u svom, svom fetu. Ajša radijallahu također prenosi hadis da su žene ashabine klanjale saba za poslanikom u džematu. I odlazile bi, kaže, kad bi saba završio, odlazile bi, kaže, od crnine nisu mogle jedno drugo raspoznavati. Znači, bila su pokrivena, lica je bila su pokrivena. Kaže u hadisu da Allaha ibn Omera, Kada je citirao poslanstvo hadiso o muškarcu koji ispušta odjeću ispod članaka, da neće Allah gleda na sudnjem danu njega. Pa je umu Seleme rekla, dobro, šta je za nas žene? Dokle mi trebamo spustiti odjeću? Pa je rekao pedalj. Pa kaže ona, a šta se uvijek i budu vidjele noge pedalj? Pa je kada onda laka, ne prelaste, ne prelaste preko toga, ima Mahmed, Heki u Sunan, Tirmiz isto Sunan drže, Tirmizi kaže da je Hasan, sahi ovaj hadis. Kada Abdullah ibn Mesud kaže da je poslanstvo rekao el avratu. avretu, žena je avret, ovo je avret, znači sva stidna. Kaže šehu Islam ibn Tejmije, žena je stidna i njezi noka. I kaže šehu Islam ibn Tejmije, kaže, ovog je stava bio imam Malik. Kaže drugi jedan od učenjaka, kaže, kaže, zapravo u Ahmedovoj predaji poslanik kaže da je poslanik rekao u drugom hadisu, u drugoj predaji isto ovo i još dodao, kada smiju se samo vidi papuče. Kad izađe, smiju se samo vidi papuče. Dalje kijas. Znači ovo je rekli smo Kur'an, Sumer. kijas šta je u pogledu ovoga rekao. Kaže ako je pogled zabranjen ko ženi, muškarca i ženi, onda je preće da bude naredba da lice se pokrije. Ako je pogled zabran u lice, onda je normalno da je naredba se, ona je naredba se pokrije lice. Ako je kada udaranje halhala zabranjeno, onda je reći da bude otkrivanje lica zabranjeno. Kaže dalje, ako je uljepšavanje govora, kako Allah Đelešanu kaže da žene poslanika da ne i ostale žene, da ne uljepšavaju svoj govor, pa je ovo jako opasno. Kažu, kako se dolazi do bluda, kaže onaj učenjac. Kada prvo pogled. Sam, temeljni se havi kada kaže vadi sa blavim stani. Telca od strlica šeitna, koji gađa telcom Pa onda kaže osmi. Pa selam, pa kelam, pa govor, pa dogovor, pa zinam. Polako dolazi do zinama. Pa zato kaže ženama da ne govori lijepim tonom. Kad, Neko nazove na telefon, u nas se ljudi raspričaju, se no, pa je čovjek pa kad će se vrati? Pa sama si jadna, kako izgleda? Joj, kako je takvu ženu ostavio samu? Razumijete? Pa kako neću znati su to je normalno, to nas je to nas, sad se razvija, to bude, znači, ispituje kad se čovjek vrati, koliko ga nema, kako ćeš bez njega, a isto tako žene nazovu ljude pa ispituju. I tako dolazi, znači uljepšavaju svoj govor, pogotovo djevojke. Molim, kad neko na vrata kuca zvoni, molim ko je, znači govori se prirodnim glasom. I kratko jasno, žena kad pita muškarca na ulici, neće ga pitati od kad si došao gdje ideš. Ako treba nešto pita gdje je šta, kratko jasno, gdje je aerodrom, gdje je stanica, koja je ulica i završen govor, sam potreba, a isto tako i muškarac. Međutim, danas muškarac je veliki bariš ako se upreti sa ženom kroz, kroz gradi šeta, kada ja sam šetao sa njom i natiču se, visi momak, a ti to ne znaš izet, razumijete? To je isto sekularizam napravio naše omladne. Dalje, analogno šarijat kada traži opću korist. Opća je korist da se da, zabrani zinjalog i neredno zemlji. Kaže, ako, kaže, podlaktice i šake su stidno mjesto, pazi, ne, ne, podlaktice i šake i stopala, ako su stidno u mjesto, onda je preći da je stidno mjesto lice. Žene, čovjek gleda ženu kad je hoće uženiti ili kad hoće mu zaljubiti i kao će hana učiniti. Prvo što gleda jeste lice. Ako je ružna, tu. To tako? Pazite, pa preći da se lice pokrije. je dalje, način, ne može na akciji biti veća fitna nego lice. I to je analogija, znači. Dalje kaže sa hijabom će žena čuvati stiha. A stih je, braćo, dio imana. Sa hijabom će žena čuvati čas. Kada sa hijabom se čisti srce, uljepša je ahlak. Kada e, hijab je, kada simbol krepoči četnosti jedne žene, je žena sa hijabom se onaj, sačuvat će se spletki koje e, joj postavljaju šeitani i kjafiri. Kada dalje zastiranje od pogleda ljudi, drugi ljudi, pokrivanje avreta, kada čuvanje ozinjaluka i slično. I treća stvar koja ovdje za mene u ovom versu možda i u svim ovim stvarima najbitnija je Miješanje muškaraca i Znate da braća zajedno sjedi sa Braća koja su ostavila ovu praksu. Kaže mi jedan svršenik fakulteta u Medini, Hafiz Kur'an, povezuje se sa mnom Da sam znao ne ga ni Kaže, i nema ni jednog dokaza u direktno oko o zabrane miješanja muškaraca i Možda je taj veliki napravio da se stranic pa dovoljno ljudi znanja ne sakupi. E, ili srce je tvrdo pa neće da shvati to, a vidi to svakog momenta po svojim očima. Što kaže onaj učenja, kad, ako nekome treba po danu govori, da se vidi nešto u njegovom razumu, <laughs> nije dobro. Znači, vraćo i sestre, vidite kako su zapadnjaci, orientalisti njihovi, napravili sistem da ovu, ovaj grijeh. Znači, utemeli se u srcima i u razumima i duša muslimana. Prvo kreću, jel tako, od obdaništa. Malo djete odmah se miješa. Pa onda osnovne škole, pa srednje škole, pa, pa fakultet, pa univerzitet. Znači, sve redom ide miješa i htjela. Zašto tu? I čak, nažalost, Naši sekularisti, sekularisti učitelji, učiteljci, nastavnici, nastavnice, profesori, profesorice, namjerno u školama stavljaju muško i žensko. Kao da se stid ostranio, a rekli su da je stid El Hayau šume, tu mi ima, kaže poslanika stida ne ima. Kaže El Hayau la je stid ili El Sa, sa, sa, kada stidom ulazi samo hajr, ništa drugo. Znači da stid otklonio nestane iz naših i fizičko, normalno, da, to sve polazi pa što dalje vraću. Znači. Napravili su javne kuće, napravili su kafiće, napravili su hotele i razna okupljališta. Gdje će, znači, vještački muškarci žele čak pokazivati najintimnije svoje dijelove tijela. Kako bi se skroz, znači, ostalo bez stida i morala i čednosti. Dalje, Napravili su problem dave printanim medijima, elektronskim medijima. Pišu novine, znači. Plaćaju ili održavaju emisije. Filmove snimaju na te teme. Kako bi što više omladinu i ljude odvratili od, od stida i čanstva. Znači, to je šetanski posao koji on ima izume isto kad se cijel poslanika upra koja je došao neki starac, ne znam, tako, i govori a nemojte to, to je, pusti to, hajte njega ubiti. Znači šeitan zna kako će šeitan, Allah mu dao da sudnje kako će zavesti, znaš, na što su ljudi slabi. Zato poslanik se u svom kaže u onom hadisu, od u usam ibn Zejda, la karektu bade hi je daru ala ređale vine nisana. Nisam teže fitnije poslije svega ostavio ljudima od